Essa é para as chicas buenas, fica buenas. <laughs> Essa é para elas, tá ligado? <laughs> Chambra, ei! Ah. Ela é a cara do crime, ela é a cara do ouro, ela é a cara do crime, ela é a cara do ouro, ela é do desapego porque o amor tá osso, ela é do desapego porque o amor tá osso. Ela é a cara do crime, ela é a cara do ouro, ela é a cara do crime, ela é a cara do ouro, ela é do desapego, porque o amor tá osso. Loucura pra ela é normal, porque eu amo tá É a bonequinha chique De nave no rasante Se divertindo com as amigas Parando o baile funk Ela é perigosa Mas também é danada Ela é um docinho Mas também é safada Ela é a cara do crime Ela é a cara do ouro Ela é a cara do crime tá porque eu amo tá Loucura pra ela é normal porque eu amo tá os Trata de todas as praias, todo homem deseja Não foca, desposa que ela tá solteira De coração vazio e de copo cheio De vans e também a barreta é menina do conceito Ela é a cara do crime, ela é a cara do ouro Ela é a cara do crime olhar pra ela é normal porque o amor tá roso. <laughs> Aí, ela é a cara do ouro. Aquela filha de empresário que todo mundo diz que é patricinha, mas. Então ela é a cara do crime, tá ligado? Você olha pra ela, não dá nada, né? Acha que aquelas meninas bobinhas, mas de boba não tem nada. Só se faz de patricinha, mas ela tem uma mente de vilã. Tá ligado? amigo porque eu amo Taos Loucura pra ela é normal porque eu amo Taos Ela é a cara do crime, ela é a cara do ouro Ela é a cara do crime, ela é a cara do ouro Ela é do desapego porque eu amo Taos Loucura pra ela é normal porque eu amo Taos é tipo aquela menininha que tira foto no espelho fazendo a pistola. <laughs>